Грукат крана над галавой быў для славіка цяпер як нечаканы гром для забабоннага грэшніка. І он уціскаў галаву ў плечы, палахліва азіраўся і калі плыла цяжкая дэталь адступаў, а той і зусім хаваўся за высокія станіны. Ён баяўся падняць вочы вышэй к рука да шкляной будкі, у якой сядзела кранаўшчыца, Дятлік з востранькім носікам і вострым чубком у сваю чырвоную касыначку Нінка заўсёды чамусьці апінала домікам, ад чаго твар яе яшчэ больш завострываўся. Славік баяўся сустрэчы з ёй. Кран панёс да упаковачнай гатовы станок. Яго ўрачыста суправаджалі кіраўнікі цеха і амаль уся тарасава брыгада, акрамя славіка і генрыха. Яны былі заняты другім станком, прыладжвалі змантіраваны электрыкамі праграмны вузел. Гэтую тонкую складаную марудную работу заўсёды браў на сябе будучы інжынер. А ў славіка гэта была апошняя стадыя вучнёўства. Набліжаўся экзамен на разрад і трэба было хоць збольшага ведаць зборку ўсіх вузлоў. Усунуўшы галовы у люкі тумбы, яны падганялі шчапленне электраматора з перадачай аўтаматычнага з'ёмшчыка дэталей. Разгружаны кран вяртаўся з лёгкім гулам, ён ляцеў па доўгім пралёце цеха, с хуткасцю цягніка. Звенелі шыбы, дрэнчалі незамацаваныя дэталі і ключы на станку. І раптам усё сціхло. Кран спыніўся, замёр, Славік упусціў гайкі, якія падаваў генрыху. Спіной сваёй, што вытыркала з-пад станка ён адчуў, што цяжкі круг павіс якраз над ім больш таго ён адчуў позірк ніны яна высунулася са сваёй шкляной будкі глядзіць глядзіць на яго славік уціснуўся глыбей пад станіну хацелася ўсяму залезці ў вузкі люк схавацца ператварыцца <clears throat> у лектравузел <laughs> каб рухаць станок а самому нікому ну нікога не бачыць нічога не адчуваць Не раз за сваё нядоўгае жыццё ён чыніў шкоду. Здаралася, што колькі дзён жыў з боязю кары, але ніколі яшчэ у яго не было такога страху. Магіднае і цяжкае пачуццё. Яно скавала ўсю яго істоту, яно як невылечная хвароба, як рак, пра які чалавек ведае, і нічога не можа зрабіць для свайго ўратавання, толькі слухае, чакае калі, як ён праявіць сябе і нанясе апошні удар. Станок уздрыгнуў, як жывая істота, кран паволі рушыў далей. Славік стояно ўздыхнуў. Генрых сказаў: « Пасвяі сюды, Славик подняў вышэй пераноску ад яркага святла, якой слязіліся вочы. Генрых кінуў на яго кароткі позірк і рухамі штукара пачаў мацаваць маленькія гаечки. Недасведчанаму чалавеку, які бачыць станок толькі звонку, можа здацца, што такая аграмадзіна складзена з адных вялікіх і цяжкіх дэталей. Так у пачатку здавалася і славіку. А тут ёсць дэталькі, не большыя загадзіннікавыя, асабліва у электраабсталяванні. Між іншым гэтая складанасць і прываблівала няўрымслівага хлопца. Каб усё было проста і аднастайна, як яму ўяўлялася па школьнаму знаёмству з заводамі, адно і тое з хвіліны ў хвіліну зняў дзень, то, напэўна, даўно ўсё абрыдла б. А на зборцы заўсёды нешта новае. Што ў цябе з нінай? — спытаў Генрых, працягнуўшы руку па гайкі пракладкі. Рабро станены здушыла славіку грудзі, пракладкі прыліплі да потнай далоні, а, а нічога. Ходзім у кіно. Ты ж не любіш яе. А хіба нельга так як так ну, ну разам працуем разам гуляем я сам стары раней глядзеў на дзяўчат несур'ёзна нібы яны для адных танцулек створаны з нінкай нельга так май на увазе яна не такая як тыя у яе ўсё сур'ёзна а і планы яе сур'ёзныя і простыя выйсці замуж нараджаць дзяцей. Некаторыя моднікі фыркаюць мяшчанства ёлупы схіліце галовы это жыццё ў яго натуральным выглядзе самі вы мяшчане Чаму ён гаворыць гэта мне няўжо ведае у вочы у вочы п'ему хлянуць Але зайчыкі ад яго прафесарскіх акуляраў сляпілі і славік, што той трусік перад кобрай. Толькі вушкамі варушыў. Куды знікла дасціпнасць, кіткасць, Ты мне слова я табе 10. Ён акулярысты чорт, здаецца, працуе азіркая, все бачыць. Разбіць пераноску ці што быццам мне знарок, Нарэшце славвік скінуў чары выскаліўся. думаў хоць адзін чалавек як чалавек, а ты як ходас і тарас маралісты і завыў у мантробе станка сумна жыць генрых. Ён не аднойчы хіліў варэніка на свой бок, восьось э, такімі жартамі у яго, і косці <laughs> найлепшае пачуццё гумару. Думаеш, калі сапсуеш камусь жыццё, табе стане веселей, А кому я псую? Ды пайшлі вы ўсе. Хвілін праз колькі Тарас накіраваў яго ў склад па дэталі. Славик напусціў на сябе такую бестурмотнасць і весялось, каб нікому і ў галаву не ўлезла, што ў яго штось нядобрае на душы. Ён ішоў паміж станкамі, як па лесе, насвістваў і раптам за станка Яно. Нінка, носік чырвоны, вочы злыя, славік. Ён спалохана азірнуўся. Такая цана тваім словам дзе твае вочы бессаромныя цяпер табе нічога не трэба ведай жа або на сябе руки налажу або цябе станінай прыдушу цяпер мне ўсё адно не жыць яна ўсхліпнула а А побач за станком галасы здаецца начальніка цеха славик схапіў я за руку ну, ну чаго ты ну дурная от дурная ну, у мяне просто часу няма я на падрыхтоўчыя курсы політэхнічны поступіў кожны вечар ну добра добра сёння сёння ішоў знаёмы рабочий славик узрадаваны пакінуў дзяўчыну і закрочыў побач з імм рассказываў новы анекдот хацеў смяяться выціскаў сябе смех бо ўсё скаваў страх новы невядомы Ах жорсткае жыццё ніякай радасці і гэтулькі пакут Ён праклінаў той час і міг калі яму прыйшла ў галаву гэтая дзіўная думка по пазабаўляцца з ёй, адпомсціць за свой спалох у першы дзень. Месяц ён вадзіў яе ў кіно ў тэатр і гаварыў, гаварыў, гаварыў, пра ўсё на свеце ён ведаў. Заходзіў проста ў інтэрнат, пакідаючы ў строгай каменданткі свой заводскі пропуск. Сяброўкам яе па пакоі попад... ён падабаўся, <laughs> вясёлы. Адны, праўда, папярэджвалі. Ой, глядзіненка, загаворыць ён цябе. Другія падбадёрвалі: Хапайненка на ляту. Закруці яму галаву, чаго на свеце не бывае. Унь літка за інжынера выскочыла. Цяпер вітацца з зараза не хоча. Яна ведала что не вызначаецца прыгажосцю але дзявочае сэрца перамагло розум нараджаючы адвечную наіўную ілюзію хіба адны прыгожыя падабаюцца славик пакарыў тым што не сароміўся паказацца з ёй на людзі у кіно тэатры знаёміў са сваімі знаёмымі у прыгожа апранутымі хлопцамі і дзяўчатамі і рабіў гэта здавалася ёй з гонаром для простай дзяўчыны якая была яшчэ ў палоне вясковых уяўленняў гэта з'яўлялася найвышэйшым доказам яго кахання Мачыма было і другое цяга чалавека які жыў у беднасці і нястачы да прыгажэйшага вышэйшага лепшага У тую нядзелю ён з'явіўся ў інтэрнаце раніцай, запрасіў яе на дзённы сеанс. А калі выйшлі з кіно, прапанаваў зайсці да яго дадому. Нінка на міг сумелася, але не ўтрымалася ад спакусы паглядзець, як ён жыве. Ну увогуле, як жыве пісьменнік, Хіба гэта не цікава? адначасна мільганула патаемная дзявочая думка что хлопец хоча паказаць яе сваім бацькам славик не прызнаўся что дома нікога няма бацькі разам з ярашамі паехалі на дачу садзіць нейкія адмысловыя дэкаратыўныя кусты па якія <clears throat> стары конь ездзіў важно на украіну і раз курсам у калгасе паехалі выбіраць бульбу на Славик адчыніў дзверы і сам здзівіўся, што ў кватэры ніводнай душы жывой. Ён паказаў ёй бібліятэку, бацькавы кнігі, потым уключыў радыёлу і ўсё ставіў нерасейскія пласцінкі. Пад гукі прыгожай і незразумелай музыкі выставіў на стол доўгую і тонкую пляшку таксама не нашу вино нінцы не спадабалася кісляціна Лена ведала што все інтэлігенты п'ют чамусьці кіслае а не смачнае салодкае вино а таму асушыла два высокія келіхі і ёй стала хораша весела яна сама прапанавала давай патанцуем Яна любіла танцаваць, а славик не. Ён хадзіў з ёй усюды, толькі на танцы ў заводскі дом культуры не пайшоў ні разу. Яны закружылі ў кабінеце вакол маленькага століка паўз шкляныя шафы, з якіх глядзелі на іх маўклівыя і суровыя кнігі. Славик пацалаваў дзяўчыну. Нка шчасліва засмяялася. Яна заўсёды так смяялася, калі ён цалаваў яе. Праходзячы мімо канапы, славік спатыкнуўся і паваліў дзяўчыну на канапу, пачаў цалаваць прагна вусны шчокі шыю, славічак родні, роднікі не трэба славічык, ну, пасля, пасля даражэнькі шаптала яна цалуючись такой жа прагнасцю балюча. Ён быў у тым узросце, калі сніў пра гэта і думаў бясконца і шукаў. Але адбылося зусім не так, як у сне і ў думках. Калі праз хвіліну наступіла працверазенне, ён замест задавальнення адчуў нешта зусім супрацьлеглае сорам ну, само сабой але яшчэ агіду да гэтага да сябе да яе раптам убачыў якая яна непрыгожая нінка а і адразу чамусьці ўспомніў машу, якую даўно не бачыў, але не забываў. Зашчымела сэрца нястерпна захацелася, каб побач была Маша, каб яе руки абдымалі, яе залатыя валасы датыкаліся яго шчок і ўсё больш расла непрыязь даніны, нават злосць, Чаму яна так лёгка аддалася? А можа, ён не першы? А, як лашчыцца славечак даражэнькі, Цяпер мы звязаны з табой назаўсёды. Яго нібы агнём апякло звязаны назаўсёды, ўсё жыццё з ёй з адной хвіліны, Што яна вярзе, Чго яна хоча? І да ўсяго непрыемнага, страх, як удар у галаву у грудзі, ажно пот выбіла. А ў гэты момант звонок яны падхапіліся, славік спалохаўся, разгубіўся, кінуўся да радыёлы, выключыў, настойліва прагучалі кароткія тры званкі. Іра так звоніць яна, а калі бацькі, Славік уключыў радыёлу зноў крутнуў рэгулятар гучнасці залішня музыка запоўніла кватэру здалося што нінка не знарок павольна наводзіць парадак у сваім туалеце і робіць гэта перад ім бессаромна. Славіку зненавідзеў яе ў гэты міг, шыкнуў злосна, ды хутчэй ты і пабег да дзвярэй. Прыслухаўся доўгі званок, але іра, а злуецца, Ён адчыніў, Сестра ляпнула яго па твары рукавіцай, з якой пасыпаўся пясок. Соня, не дазваніцца. У яго рыбацкай курцы ў штанах у акулярах яна падобна была на геолага. Кінула шапку ў калідоры на столікі, нібы чуўшы нюхам прысутнасць старонняга, заглянула ў кабінет. Славік убачыў, як ніна недарэчна, У як недарэчна, абшмаргнуўшы плаццю прывіталася, сырамліва, лісліва. Іра не адказала, яна глядзела на незнаёмку амаль жудасцю. Здавалася не толькі вочы, але і акуляры яе расшырыліся потым кінула позірк на брата позірк бязлітасны знішчальна грэблівы круто павярнулася і пабегла ў свой пакой хаця б слово сказала у кобра хацелася крыкнуть славіку аднойчы калі яны сварыліся ён ляпнуў гэтую абразлівую мянушку рэакцыю была нечаканая на яго страшэнна ўзлавалася маці і ніколі ён не бачыў маці такой расхваляванай злоснай Таму ён баяўся гэтага слова не крыкнуў ён нічога ўздагон сястры яшчэ і таму што злосць на яе тут жа перайшла на нінку ва ўсім вінавата гэта дзятліха не знайшла другога жеста як абшмаргнуть платю варона. Разгубленая покрыўджаная дзяўчына страціла сваю упэўненасць і ад гэтага сцялася, зьмі зарнела, апранала паліто і палахліва азіралася, але гэта яшчэ больш раздражняла славіков, якое недарэка. Ой, дзе былі яго вочы, як ён мог звязацца з такой. Але за дзвярамі кватэры на лесвіцы Нінка як бы страсянуўшыся, як тая птушка ў міг набыла ранейшую упэўненасць. Пыхлівая якая сястра твоя, падумаеш пані, А што яна цалавацца з табой павінна была гэркнул славик а чым я горшая за яе у славика хапіла тактоўнасці змаўчаць калі вёў нінку ў дом тады ён не баяўся што ўбачыць нехта з суседзяў а цяпер баяўся узрадаваўся што на лесвіцы нікога не сустрэлі але на вуліцы у Было много народу, яму пачало здавацца, што многія асаблівы жанчыны глядзяць на іх з разуменнем і насмешкай. Дагэтуль ён дэманстратыўна знаёміў сваіх стыляжных сяброў з рабочай дзяўчынай і пляваў на іх кпіны. Цяпер жа халадзеў ад думкі, што можа сустрэць каго-небудзь з гэтых сяброў вынаходлівы і не дужа далікатны. Ён не мог прыдумаць, як пазбавіцца ад яе здастацца аднаму. А яна, як ніколі стала гаманкая, расказвае пра сваіх дзяўчат, што верка збіраецца замуж. Яго спалохала гэтае слово замуж. Дайшлі до палаца спорту, і ён узрадаваўся нечаканай думцы, А я ў басейн на тренировку безумоўно поводзіў ён себе пасля як апошні дурань не здолеўшы перамагчы сваю антыпатыю не пайшоў больш у інтэрнат не запрасіў нінку ні разу ў кіно пазбягаў сустрэчы адзін на адзін у цеху яна аднак праз колькі дзён падпільнавала яго заплакала я табе аддала ўсё а ты знеславіў насмяяўся з дзіцем хочаш пакінуть з дзіцем во адкуль гэты страх Няўжо яна можа зацяжараць ні на хвіліну не пакідала яго думка з таго дня. Ён купіў тоўстую кнігу акушэрства, прачытаў пустым асеннім парку ўсё пра цяжарнасць і закінуў кнігу ў кусты. Э, нічога яна яшчэ не ведае, але зацяжараць можа, калі не ад яго, то ад каго другого, ахвотнікі знойдуцца, а зваліць на яго. Чым больш ён думаў пра гэта, тым больш пераконваў сябе, што Нінка абавязкова гэтак зробіць. І ўсё больш пачынаў ненавідзець дзяўчыну за гэтую яе ўяўную каварнасць. Яе пагроза прыдушыць яго станінай, Э, спалохала славіка значна менш але ўстрывожила генрыхава пытанне что калі яна рассказала сяброўкам а яны костю які жыве ў інтэрнаце побач і часты гость у дзяўчат Тады, напэўна, ўжо ведае ўся брыгада. Даведаецца ўвесь цэх, завод, чаго добрага пачнуць разбіраць на сходзе, Ой не ну няма чалавеку волі на зямлі. Тысячу молнасці звязваюць руки і ногі, тысячу страхаў падпільноўваюць на кожным кроку. Ён славік доўгі час лічыў, што пазбавіўся ад такіх перажыткаў забабонаў, як сумленне сорам, каханнем пакланення аўтарытэтам ну і гэтак далей не д'ябла не атрымалася Ён не толькі такі як усе ён горшы сентыментальнай слюнцяй а вінаваты бацькі это яны так выхавалі і ў такім акружэнні перарабіцца выходзіць просто такі немагчыма то На турыстаў крыкнуў у каталажку, вузкія штаны надзеў у сатарыком, дзяўчыну пацалаваў. Прымусяць жаніцца, Жах! Дзень той, аднак, скончыўся спакойна. Станіна яго не прыдушыла, у камітэт камсамола не выклікалі, Але славік не ўзрадаваўся гудку. Ён паабяцаў нінцы сустрэцца ўвечары. страчацца зусім не хацелася і не страчацца боязна. Сэхай заводскіх варот яны выйшлі разам з тарасам, брыгадзір часта затрымліваўся, часам і зусім заставаўся начаваць у інтэрнаце. А тут раптам спяшаўся дадому да ярашу. Хоць як сказаць спяшаўся, калі прапанаваў пайсці пехотой. Тым больш не спяшаўся славік. Дома ў яго былі складаны адносіны з зырай. Няны на здзіўленне маці зусім перасталі сварыцца паміж сабой. Сестра глядзела на яго з грэблівай пагардай. На ён баяўся адказаць нават злосным позіркам. Ён просто пазбягаў яе, не чапаў, абы ціха было. Тарас доўга ішоў моўчкі, у яго быў свой клопат. Адносіны ў сям'і ярашаў у яго сям'і. З малы год ён ведаў рэўнасць галіны Адамаўнай, цяпер, калі ўсё разумеў, шкадаваў бацьку. Першая паведаміла яму Наташа, што маці зноў да кагосьці прыраўнавала. Дзяўчынка была ў роспачы, маці ўпершыню груба абразіла яе. Пасля іх нечаканай сустрэчы на кватэры ў зосі, Антон Кузьміч упершыню расказаў сыну пра свае адносіны з жонкай. Расказаў усю праўду. Тарасу зрабілася балюча. Як можна ускладніць простыя ясныя рэчы, забрудзіць чысцейшыя чалавечыя адносіны. Хочучы шчыра дапамагчы ім, ён паспрабаваў пагутарыць з галінай адамаўнай, але тая груба перапыніла яго, Я цябе прашу не ўмешвацца ў нашы справы. Ён тарас не прыхільнік таго, каб лезці ў чужую душу, але ж нельга і абыякавым заставацца, калі двое добрых і блізкіх людзей пражыўшы разам многа год. Раптам не разумеюць адно аднаго, як многа яшчэ гэтага неразумення. Катка сёлета відаць, не дачакаюсь скурчыўся славік і наставіў каўнер свайго лёгкага кароткага паліто снег што выпаў тыдзень назад раставаў было сыра слізка холодна тарас у скураной курцы на футры у галёшах крочыў размашыста упэўнена славік з галёшаў смяяўся старамодна і ў даўганосых чаравіках коўзаў паталым снедзе пераскакваў лужаны лаяў недарэчную зіму. Гаварыў ён прыкладна гэтак жа, як ішоў, скакаў з прадмета на прадмет з пагоды на кінаафішу, адтуль на валёнкі і бахілы сустрэчнага селяніна, У сувязі з чым усплыла раптам гэтая думка, Яны сам не здолеў бы растлумачыць, ляпнуў нечакана не толькі для Тараса, вельмі можа быць, што і для самога сябе. У цябе моцна ўтрэскалася одна дурніца. Баючыся злоснага жарту Тарас змаўчаў, То глянуў на славіка як бы з недаверам. Не верыш? Не цікавіся хто? Мая сестра, Іра. Яна, упаўнаважыла тебе сказаць про гэта ну что ты засмеяўся славик на авечка я прочытаў яе дзённіку прыгожа няма чаго сказаць а ты не прачытаў бы дзённіка сястры каб яго ну каб ён трапіў табе на вочы ой не люблю прытвораў а я чытаў с цікавасцю ой я як яна там цябе ўзносіць культ ганчарова Тарас поверыў што на гэты раз лавік кажа праўду Ён сам неаднойчы прыкмячаў як іра глядзіць на яго як стараецца застацца разам і можа каб не з'явілася маша нейкія пачуцці варухнуліся б і ў яго душы і Але з якой мэтай славик сказаў яму пра каханне сястры цяпер. Ён успомніў: Маша гаварыла яму, што славик званіў ёй двойчы ці тройчы, зноў дамагаўся спаткання, яна не пайшла безумоўна. А ці праўда, што не хадзіла. А можа, зноў пачала гарэзлівую гульню? Не, Не, не, не хацелася думаць пра Машу дрэнна. Не адказваючы па сутнасці, Тарас пытаў: « Ты скажы мне, што ў цябе з нінай. Славік паслізнуўся, вылаяў гарадскія ўлады і дворнікаў, што не чысцяць тротуару. Гэта памагло яму схаваць сваю збянтэжанасць. Што ў цябе з Машай, то ў мяне з ёй, ходзім у кіно, сёння пойдзем. Пачаму гэта тебе зацікавіла? Хлопцы не вераць, што ў цябе гэта сур'ёзна. Глязі, пакрыўдзеш дзяўчыну, Ой вялікія маралісты. Вам хацелася, каб я тут жа жаніўся, схадзіўшы два разы ў кіно. Аднак самі вы не вельмі спяшаецеся з гэтым актам філосаф гэтай акулярысты тры гады зою маца я сам брэша лавік нечакана моцна ўзлаваўся матцюкнуўся гучна не зважаючы што ішлі яны па даволі люднай вуліцы абрыдлі вы мне як горкая рэдька ўсе адзін костя чалавек Тарас даўно ўжо не звяртаў увагі на любую яго балбатню але гэтыя словы пакрыўдзілі столькі яны важдаліся з ім столькі даравалі ўсяго а ён вунь якой думкі пра брыгаду пэўна сакратар парткама меў рацыю не будзе з яго толку прыйдзецца развітацца тарас уздыхнул аднак жалем яму амаль по-бацькоўску зрабілася шкада гэтага шалапута